Prieks jūs sveikt šajā dienā. Jā, darbie draugi, turpinām mūsu lielo ciklu par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Un iepriekšējā raidījumā, kas ir šīs desmitās sezonas, Lauri, desmitā sezona, es apsveicu tevi, desmitā sezona. Tie... Brīnišķīgi, es apsveicu arī tevi, tas tiešām ir svētības, vai ne? Jā, darbie klausītāji desmit gadiņa radio Marija. Aleluja. Tas ir, tas ir to vērts. Paldies Dievam par šo iespēju. Un katram vienam brālim un māsai, kas, kas ir iesaistījušies un vēl ar vienu iesaistās, tas ir milzīgs darbs. Un ziniet, nu, Jēzus jau ir teicis, ka ja mēs to darbu kopā ar viņu darām, tad viņš arī atalgos. Paldies Dievam, paldies viņam par to. Jā, tā tad par ietekmīgiem vīriem. Un, uh, iepriekšējā sezonā sākām, šodien turpinām. Uh, Laura, 25. raidījums. Iedomājies, mēs runājam 25. raidījumu jau par ietekmīgiem vīriem. Eh, šobrīd šis eh, cilvēks, par ko mēs iepriekšējā raidījumā iesākām ar Māri Augustu Timotejs, mm, šis ir devītais. Un, mēs nu, nopaļosim, uztaisīsim desmit vīrus Un tas nākošajā raidījumā arī iesāksim skatīties par mm, Jāni, par patiešām arī ļoti interesantu personību. Um, kā mēs zinām, Jānis ļoti tūs bija ar Jēzu šeit virs zemes un līdz ar to mm, viņa dzīves stāsts un kā viņš komunicēja, ko viņš dzirdēja, ko viņš darīja. Tas arī mums palīdzēs ļoti. Bet šodien mēs atgriežamies atkal pie Timoteja. Un um, es atgādināšu, darbie radioklausītāji, mūsu šo te. Um, pamatrakstu vietu, kas ir no uh, vecās derības, otrās laiku grāmatas, 16. Uh, nodaļas, 9. Uh, panta sadaļa jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Un kā jau mēs iepriekšējā raidījumā ar Māri iesākām runāt par Timoteju, te mēs skatījāmies apakstuļu darbos, 16. nodaļas, sākot no 1. pānta, kur bija aprakstīts, ja, kā apustulis Pāvils satiekās ar Timoteju, kas notiek tālāk. Ja. Mm, nu, tur mēs pieskārāmies tādām lietām, kā bija laba liecība no brāļiem par Timoteju, cik tas ir svarīgi, es domāju, arī šodien, kad ir labas liecības ja, par mums, kā par Kristus mācekļiem, tad uh, uzticams un gatavs kalpot, um, viņš bija uzticams Kristum un Tad, kad Pāvils teica, dodies ar mani, es gribu tevi ņemt līdzi tajos ceļojumos, kur Dievs rāda iet, tad, tad viņš teica, jā, daram to. Un tad ir tāds viens svarīgs punkts, kad evaņģēlī dēļ ir gatavs ciest eh, sāpes un nērtības. Jā, un mēs arī pieskārāmies šai lietai, kad uh, viņš, tad, kad Pāvils teica, klau, Timotei, tev teica, ir grieķis un īstenībā nu, tā kā vairāk uz pagānu velk, jā, uh, Uh, jā, tev ir jūdu vecmāmiņa, jūdu mamma, bet tu, tu nu neesi apgreizīts, un tā, ka mēs iesim pie tiem jūriem runāt, tad, tad kad tev vajadzēs kā, veikt šo tavu kalpošanas daļu vai turpināt to, ko es esmu iesācis, tad vienkārši viņi tev neņems galvā, tāpēc, ka tur esi apgreizīts. Un viņš saka, labi, daram to, un um, nu, pēc vēsturnieku aptuveni tām liecībām un aplēsēm mm, Timotejam tajā brīdī varēja būt nu, no 16 līdz 20 gadiem, kad šo te mēs lasām apakstuļu darbos, 16. nodaļa, pirmā, nu, tur, tur, kur tās lietas notiekās. Ja. Tā kad eh, nu, gana pieaudzis jaunēklis apzinās, ka um, mm, nu, tas solis ir jāspēr, bet viņš nebūs priekš viņa ķermeņa vienkāršs. Un līdz ar to tas arī daudz ko liecina, un kā mēs pagājušajā arī mārunājām, un domāju, šodien arī Lauris līdzdalīs savu eh, daļu tajā visā, kad, eh, nu, ja šodien būtu kāds līdzīgs um, garīgais tēvs kā apustuls Pāvils, un uh, ja viņš nāktu pie kā, kādā vietā, kādā draudzē, uh, un tur būtu kāds līdzīgā vecumā kā Timotejs un teikt, klau, es gribētu, lai tu dodies man līdzi kā māceklis, un, um, bet tāpēc ir fiziski kādas lietas jāizdara, cik, cik mm, no mums būtu gatavi uz to. Ja? Un tas nav Pāvila dēļ, tas nav jūdu dēļ, ja? bet tas ir tā kā kalpošanai Kristum. Nu, lūk, jā, draugi, un daudz vēl kādas lietas mēs skatījām, un es domāju, ka ir, nu, ir, ir ko mācīties pie Timoteja. Un tāpat arī mēs paskatījāmies um, otru, Pāvila otro vēstuli Timotejam, tur, kur pirmajā nodaļā um, viņš rakstīja diezgan daudz lietas, bet izteikts bija tieši uh, šis piektais pāns, ja, kad um, Pāvils saka, un es pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas tev ir, ja, kas uh, pa priekšmita tavā vecajā mātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts mīt arī tevī. Un šeit jau Timotejs ir mācītājs. Viņš jau ir, nu, kā sacīt, pilnībā savā, nu, jau var teikt tā, garīgajā dāvanā, garīgajā aicinājumā iegājis. Un tāpēc Pāvils viņam nu, raksta gan šīs uzmundrinājuma vēstules, gan arī tādas pamācīšanas vēstules. Tas ir interesanti, ka mēs arī te runājam par Pāvilu, ja, kad, cik viņš ir nu, interesants cilvēks un patiešām kā Dievs viņu ir pārveidojis no sauli pa pāvilu un visas šīs te iespējas, garīgās dāvanas, ja, kad, kad uzmundrināt, iepriecināt, parādīt, kad klau tā vai citādāk jā, jārīkojās. Ir. Un tāpēc viņš šeit arī atgādina viņam, ja, kad klau, nu, taču uh, ir tā ticība tev, Timotē, ir tā ticība. Ja? Es domāju, cik daudz arī mums vajadzētu tādus, nu, sāksim jau paši ar sevi, ja? mēs jau arī varam sākt ar sevi un iedrošināt viens otru. Ja, un tad ir forši, kad, ja tā var izteikties, ka ir kāds arī nu, briedušāks mācītājs, garīgais skolotājs, kas, kas kaut vai tev atsūta īsiņu, WhatsApp ziņu, vienalga. Tagad ir tik daudz iespējas. Ja. Es domāju, ka Pāvēlam un Timotejam tādi sakari būtu kā mums tagad, augstdienās, uztaisīt video konferenci. Ja. Tur noliek viss, kā sacīt, ko vajag pie vietas. Ja. <laughs> Slavu Dievam! Nu, lūk, jā. Nu, lūk, un, un, un par šīm viet, visām lietām es domāju, ka ir vērts mm, vīri vienkārši domāt, pārdomāt, eh, kā dzīvojam mēs, eh, kāds ir mūsu skats uz šo visu. Un tāpatās arī ja, šī nākošais punkts, kas, eh, ko arī Pāvils šeit minēja, ja, es pierakstīju sev, ka neliekuļota ticība, ja, ko Timotejs ir mantojis, neliekuļota ticība. Tātad tas man liecina, ka var arī būt liekuļota ticība. Ja. Tas, kas mani iepriecina, kad Pāvils saka, nu, tu esi šo to nomantojis no savas vecās mammas, no savas mammas, ja, tā tad esot kopā ar viņām. Un, mm, kad uh, Pāvils tādu vēl nelielu remarku, un tad es dodu tev brālīt vārdu, ja, kad, kad Pāvils runāja, kad uh, par Timoteju, ka tu esi no šīm te mazajām dienām, Ja? Eh, vēl papētot tulkojumus un saprotot kontekstu, kad Pāvils runā, kad eh, tu esi no šīm mazām dienām uh, mantojis, ja varētu arī tā teikt, vai dzirdējis dievu vārdu, tad te ir domāts, tas nav gluži, nu, tā kā, kā tu saka, pusauģu vecums vai kaut kāds apzinātais vecums, kad tu sāc jau kaut ko lasīt, jau, vai vēl kaut kā. Tas pat ir domāts tā, ka tad, kad tavu mamīti kas acī tevi baroja, ka tu biji vēl zīdainīts. Ja? Tad viņa ir ebreja sieviete, un visdrīzākais, kad ir kādas lietas no Tūras, no vecās derības, ko viņa zina no gāvas. Un viņa tevi, kā sacīt, ar mātes pienu lika iekšā arī šo vārdu. Un es domāju, tā, dārgās māsas, kas arī mūs klausāties, paldies jums par to, kad padomājiet arī jūs, kad kad jums ir <laughs> lielāki vai mazāki bērni, kas ir tās lietas eh, elementārajā ikdienā, eh, ko jūs viņos liekat iekšā. Ja? Jo eh, tā ticība, kas ir tevī, izrādās, tavs bērns viņu var mantot. Vai tā neticība, kas ir tevī, to viņš arī var mantot. Nu, lūk, tas ir tāds ievads no manas puses, un es zinu, ka tev, Laura, noteikti arī kādas lietas ir, uh, ko mums te vīriem līdzdalīt, lai mēs esam asi, uzasināti. Jā, vai ne par asumu jau ir uh, labi runāt, lai tas asums mums ir, un man liekas, ka ļoti laba līdzība ir par to, kad uh, tās labās saknes var salīdzināt ar tādu kaut kādu nu, ļoti laba sakausējuma nazi, un to sakausējumu nazi tev var uzdāvināt, bet ja tu viņu neasini, tad viņš ar laiku kļūs neas. Un uh, tas, kas man liekas šodienā ir ļoti svarīgi, ka lai arī kāda bagāža ir nākusi mums katram līdzi, mums ir sava atbildība, kas mums šodien ir, un uh, tā mūsu atbildība ir to mūsu ticības nazi asināt. Un uh, Timotejs tur ir ļoti labs piemērs par to, kā viņš to mērtiecīgi dara, un viņš caur to um, nažu asināšanu, kur viņš viņu nu, nosinājis ir tik, nu, cik vien asu var nosināt, bet viņš no tā nekļūst augstprātīgs. Un, ka, man liekas, tā ir tāda ļoti labs salikums, ka no tā, ka tu esi labs dievvvārdu zinātājs, tu nepaukstinies pret citiem, kas nav tik labi dievvvārdu zinātāji. Jeb, tu varbūt ar dievvvārdu zināšanu ieraugi otrā, ka tur ir kādas lietas, kas ir varbūt netik pareizas, bet tajā pašā laikā tu esi pietiekoši dievu vadīts un svētā gara vadīts, ka tev ir gudrība kā to pateikt, lai tas otrs to saprot un uztver, nevis – nu, klausies, es te esmu trešajā paudzē, tāpēc tu manī <laughs> klausies un nerunā man neko pretī, bet uh, vot tagad noklausies manu monologu. Visticamāk ar šādu iesākumu, jo tas otrs cilvēks ir diezgan jau austiņas aizvērts ciet un nedzird jau neko. Un uh, tur Timotejs ir ļoti labs uh, mums vīriem par to, kad mums jau tā doma – par to labo, ko aiznest, ko darīt, kā rūpēties, kā, dā, kā gādāt mums ir, bet mēs daudzkārt to visu sabendējam ar formu, kā mēs to pasakam un kā mēs to aiznesam, to vēsti. Un, un Timotejs tur ir, ir labs piemērs, kā to darīt tādā mierā, jo redz, otrā vēstulē Timotejam 7. pantā ir rakstīts, un tur tiek lietots vārds savaldība, jeb, eh, nu, tur ir eh, savaldības garu, uh, ka Timotejs māk salikt kopā to, ko viņš ir daudz iemācījies, jo viņš ir kopā ar Pāvilu, kur šodien tu un es mēs varam būt kopā e, eh, dievvārdu studēšanā, klausīšanā, mācīšanā, video, audio materiālos, lasīšanā. Mums ir tik daudz šobrīd pieejama materiāla, kur mēs varam to dievvārdu iemācīties. Bet tajā pašā mirklī, tā kā mēs redzam, uh, vai nu pie sevis kādas kļūdas, vai nu pie kāda cita, ka mēs tajā brīdī tā kā ar ceļruli nepārbraucam pāri, bet tajā pašā laikā mēs to mākam pagriezt kā tādu mīlestības pilnu, veselīgu mācību, kur tu caur to tiešām gribi augt un iet uz priekšu, nevis uh, tu esi pārbies no tā nedod Dievs, es kādu soli veikšu nepareizi, uh, jo tad man atkal tiesās un aizrādīs, un es no tā jutīšos tik ļoti nospiests vēl zemāk, nu tad es labāk nekustēšos. Un man liekas, ka tā ir tāda liela lieta, ka mums vīri ir jārada veselīga vide mums apkārt, lai tie cilvēki, kas mums ir apkārt, viņi gribētu pieaugt Kristu. Viņi gribētu kļūdīties, bet viņi saprot, ka viņi caur to kļūdīšanos nevis saņems uh, sitienu pa muguru, bet viņi saņems uh, mīlestībā pastiept roku un teikšanu mēģinam vēlreiz. Un tev pēc laika izdosies. Un man liekas, tas ir tik ļoti svarīgi mums vispār kā vīriem, kur mēs esam tā diezgan taisni un raupji. Tad uh, spēt nevis nu, tur tā asi pamācīt, ko nu, Pāvils labi mācēja. Un, bet tajā radīt to mīlestības vīdi, nu, kur tad man liekas, ka tā ir liela lieta – domāt par to un meklēt, kā es savā dzīvē varu sev apkārt radīt tādu veselīgu vidu, kurā citi var kļūdīties, bet tajā pašā laikā Kristū pieaugt, kur viņi var droši dalīties ar to, kā viņi jūtās. Un dažkārt Kristū nespēcīgi, dažkārt rokas nolaidušās, sašļukuši, bet tajā pašā laikā viņi to godīgi var pateikt – Un zin kā, viss, kas ir pacelts gaismai, gaisma. Un mm. tur Dievs var darboties, līdz ko tu to visu slēp un nestāsti. Tad tajā brīdī tas paliek tavā galvā, un tur vēlns var atnākt un tevi samalt un izdarīt ar tevi tur vai dienu, cik daudz visādas kādas lietas un, un mels sapotēt galvā. Un, un tur lielā mērā vīri ir tā mūsu gudrība, tā, tā, kas mums vajadzīga ir no Dieva, jo mēs savā spēkā to nevaram izdarīt. Un Timotejs tādu vidi rada – Tur, kur viņš ir draudzē, tur, kur viņš kalpo, tur, kur viņš iet, kur viņš uzrunā citus. Un, redz, viņš no Dieva ir aicināts arī turēt to stūrakmeni par Kristus mācību kā tādu, kur Kristus ir centrā un tur mums šodien kā vīriem jābūt uzmanīgiem par to, um, vai tas, ko es daru šodien, ir Kristum par godu. Jeb vai ja ir kaut kāds jautājums, kurā tu nezini atbildi, uzdod sev jautājumu, ko Kristus darīt šajā situācijā. Un visticamāk, svētais garš tev atbildēs. Iespējams, tā atbilde nebūs tāda, kā tu gaidīji. Iespējams, viņa būs tāda, ka tev liekas, nu, labāk nebūtu jautājis. Bet tajā pašā laikā tas, ko Kristus tev iedos, tas būs kaut kas svētīgs. Tas būs kaut kas labs, tas būs kaut kas vērtīgs. Iespējams, tas tevi brucinās, un iespējams, tas to asmeni asinās, kurš ir palicis iespējams truls – bet tajā pašā laikā tas noteikti būs par svētību un par celšanu. Un tur Timotejs ir brīnišķīgs, kā no viņa mācīties un skatīties, kā viņš šo te māk iznest, māk pamācīt, māk aiznest, un, un uh, tā ir liela lieta, jā, par to formu, kā pateikt, jo nesen te atkal bija situācija, kur um, viens cilvēks runāja ticības jautājumu par vienu tematiku, otrs saprata kaut ko pilnīgi citu, un uh, tad, kad viens otram gribēja nodot to vēsti, tad rezultāts bija tāds, ka viņi vairs viens ar otru, nu, tā kā baigi negrib runāt. Un um, mēs tur parunājāties viens ar otru, sapratām, ka viens runā pa vienu lietu, otrs runā pa otru lietu, Un es mēģināju vienam no viņiem uztaisīt tādu kopsavilkumu. Un es teicu, klausies, tu runā par to, un, un viņš runā par to. Un viņš tā saka, Viņš saka, jā, tā ir. Tikai kāpēc, tad, kad tu to pateici, es sapratu, bet tad, kad viņš par to runāja, es vispār neko nesapratu. Un man liekas, ka tā ir tā, jo vairāk tu esi Kristū, jo vairāk tu vari Kristu iedot tālāk. Jo vairāk tu esi savā miesā, jo tu vairāk tikai miesu var iedot tālāk. Mm. Un miesa no sevis vairāk tikai var iedot eh, nu, nesaskaņu un kaut kādas eh, pārpratumus un visādas muļķīgas nevajadzīgas situācijas. Jo tur jau nav Kristus pazemības. Tur jau ir tikai, vai ne, dedzīgais ātrums un ātrāk šito lietu sakārtot. Bet, eh, redz, pāri visam jau visu laiku jāatcerās, kad Dievs ir tilta būvētājs un velns ir to nojaucējis. Un līdz ko kaut ko tu kaut kur gribi – darīt ātrumā vai lēnumā vai kas. Visu laiku jābūt tajā uzmanībā, bet ko es ar to daru? Vai es ar to pavairoju, vai es ar to tagad kaut ko tieši mēģinu nobremzēt? Protams, ja tur ir kaut kādas klajas muļķības, kas ir nu, pret bībeli, tad tur arī stopkrāns jānovelk un tur jābremzē. Par to nav šaubu, jauna amen, un Timotejs patiesībā ļoti skaisti par to runā, kur viņš brīdina par maldu mācītājiem un viskaut kādām nepareizām muļķīgām lietām, kad esiet uzmanīgi – ar šīm te visām lietām, lai jūs nenoved nost no ceļa un neaizved kaut kur citur. Tā kā mēs te runājam, kur eh, nu, katru dienu mājās kaut ko bērns atnes, kaut ko sieva atnes, kaut ko vecāku atnes, vecvecāku atnes. Zin kā, tur ir viss kaut kādas lietas, kurš tu klausies. Un tad ir jautājums, kuras ir tās, kuras ir pa svētību, un kuras ir tās, kur varbūt manā namā tagad grib iemaisīties iekšā kaut kādas nu, citas lietas, un kur patiesībā man jāsaka, klau, šis nav ok mūsu namā vai šis nav ok mūsu draudzē, vai šis nav ok tajā uh, ticīgo sabiedrībā, kurā tu esi. Un man liekas, tur ļoti forši ir, kad mēs varam būt uzmanīgi svētā gartūmā par to, ka Dievs parāda, ja kaut kas zogās iekšā, kas nav no tevis, un tā nav tava svētība, ka ļauj man to ieraucīt. Un tur tās um, garīgās acis, man liekas, nu, nav tā, ka viņas var atvērt pa plašu vaļā, <laughs> Tas ir tas, ko visu laiku vajag asināt. Tas ir tas, ko Timotejs visu mūžu garumā darīja. Protams, Timotejam priekšniecība, ka viņu Pāvils paņem vienkārši, viņš ļoti daudz laika ir kopā, un, protams, viņš tādā veidā ļoti daudz mācās, bet tajā pašā laikā mums katram ir sava situācija, kur mēs esam, mēs katrs varam būt par svētību tur, kur mēs esam, ar to zināšanu līmeni, kā mēs esam, un mēs vienmēr varam pieaugt vairāk, un likās tik ļoti brīnišķīgi. Es dzirdēju, viens mācītājs dalījās, mēs ar viņu runājām, viņš teica, ka viņam pēdējā laikā ir tāda lūkšana. Un viņš saka, es to lūkšanu skaitu katru dienu. Un viņš saka, un es katru dienu skaitu lūkšanu, Dievs dod man tevi šodien iepazīt vairāk. Man liekas, tā ir tik ļoti labs sirds stāvoklis, kur Dievs dod man šodien tevi iepazīt vairāk. Nevis tajā, ka, zin kā, es te četrās paudzēs ticīgais, <laughs> ho, ho, ho, es te varu atgāzties, vai ne, un man, ko tad es te vairāk, zin kā, man jau viss ir. Bet, kad tu esi tajā pazemībā, kad es vēl visu nesaprotu, un dod man iemācīties vairāk, un, un Timotejā to var redzēt, ka Timotejs ir šī te tajā, tajā sirds stāvoklī un tajā sajūtā, kur viņš – visu laiku grib iemācīties vairāk, un tad ir tie galējie soļi par to apgraizīšanu, nu, un tas jau, zin kā, nu, man patika viens no mūsu vīru grupas, viņš, viņš savā dedzībā, viņam uzraksta sociālos tīklos viens vīrs, kuram var just, ka viņam ir vajadzīgs būt kopā ar kristiešiem. Bet viņš atrodas eh, pilsētā, kas ir eh, nieku 150 km no galvaspilsētas. <laughs> Un tas, un tas uh, brālis, viņš iedrošina viņu braukt un būt kopā un, un vienalga, ka tie 150 km mēs atradīsim nu, kaut kādu variantu, kā tu tiksi mājās, un, jo tā tikšanās beidzās nu tā, nu, tā pus 11, tā 11, nu, kur sabiedriskie transporti ir pabeigušies un mašīna viņam nav. Tā mūsu sapulce pabeidzās kaut kur bez 15, 11. Tas brālis tajā brīdī saka, viņš saka, nu, es izmetīšu līkumu vienkārši. Aiz, aizraušu tev mājās. Mm -hmm. mājās viņš bija pustrijos no rīta. Nu jā, un zini, kā, tas man atgādināja savu laiku, kad eh, es arī tagad vienreiz mēnesī Dievu palīgi esmu Latvijas kristīgā rādio vakars vētbrīdī, eh, kas sākās pusdesmitos vakarā un beidzās desmitos latviešu valodā. Un eh, tad, tad vēl bija radio Latvijas ielā augšā Bēniņos. Un, um, nu, tagad uh, Mateja draudzē viens jauns mācītājs, Matīs Babrovskis. Viņš kādreiz bija dīdžejs. Viņš dzīvoja ogrē pie vecākiem. Un, un es atceros, ka bija kaut kāda viena vai divas reizes, jā, kad ārā ziema, un tagad viņam, nu, viņš ies uz vilcienu. Un es saprotu, ka ir tāds iekšējs pamudinājums, ka, nu, brālīt, nu, izmetīs līkumu. Jā, no Rīgas aizbraucām uz turieni, pēc tam atbraucām atpakaļ. Nu, labi, ogra, tas ir nedaudz tuvākā, 100 km vienā virzienā, jā, bet um, es domāju, redzi, ko es arī mācījos tad un turpinu mācīties, un ko es redzu pie Timoteja, un ko es redzu pie Pāvela, mm, ka šī te kalpošana tā ir privilēģija. Uh, tādā veidā arī notiek šis ēšanas un pļaušanas un visi citi garīgie likumi. Bet es domāju arī tā lieta, ka šis laiks, cik man ir bijis ar kādiem vīriem, brāļiem, jaunākiem, vecākiem, kad kaut kas tāds ir izdarīts kopā, tas vienmēr paliek atmiņā un tajā ir kaut kas ļoti vērtīgs. Varbūt tās mēs pat tikai braucam mājās, esam abi paguruši un sarunājamies par mašīnu tēmu vai vēl kaut ko. Uh, bet tā dievišķā svētā gara klātbūtne un vēl kaut kādas lietas. Un, e, Kā cits brālis teica, viņš saka, nu, mēs varam iesākt runāt par mašīnām, bet vienmēr mēs noslēgsim ar Kristu. Ja? Un nu, tas ir tik interesanti šajā te visās tematikā. Un, ja mēs vēl bišķiņ atgriežamies pie tā, kur mēs runājām par asmeņiem, nažiem un tām lietām, man, man ļoti patīk šī tēma arī dzīvē. Un, kā sacīt, man ir ne, neliela kolekcija ar, ar dažādu veidu nažiem, priekš dažādiem uh, vajadzībām. Un, um, parasti, kad, kad mājās ir vajadzīgs uzlasināt, tad, protams, uh, mans sieviņu vai sievas māte griežās pie manīm, un man viss ir vajadzīgais, ko izdarīt. Un tad ir citreiz tā, kad uh, viņas man iedod to, to nāzi, un es viņiem prasu, ko tu ar viņu darīji. Tāpēc, ka kaut, nu, normāli tu des un maizi ar viņu negriez, jo nevar būt tik robains asmens. <laughs> Jā, vai, vai nazim gals saliekts vai vēl kaut kas. Un, un tad eh, man tevī klausoties nāca šī doma, kad eh, nu, katrai lietai savs instruments. Jā, nu, nevar paņemt nazi, eh, dārgās māsas un mēģināt ieskrūvēt skrūvi. Tas nav skrūvgriezis. Jā, nu, teiksim, tie vīri, kuri, kuri asina mājās nažus un kuriem ir līdzīgi, kā sacīt, hobijas vai, vai aizraušanās kā man ar šādiem te rīkiem, viņi man ļoti labi saprot, ka, viņi, ka ierauga, kad sievi iet, kur tu iesi ar to nazi, nu, man te ārā zāli jānopļauj, nezinu, vēl kaut kas jāizdara paga, un tad tu pēc tam gribēsi ar viņu nogriezt normāli desu, tā nebūs. <laughs> Jā. Katrai lietai ir savs instruments, un uh, Es domāju, ka tā alegoriski vai līdzībā runājot to, ko mēs tagad eh, teicām par mm, Timoteju, ja, tad, kad viņš bija kopā ar Pāvilu, ja, kad eh, Pāvils šajā garīgajā māceklībā kā tēvs, um, Ne par velti Pāvils šeit, šajā otrajā Timotejam, ja, pirmajā nodaļā runā par šo ticību. Ja, un tad tālāk, um, piektais pants, sestajā rakstīts tā, uh, Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Un 7. pants, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tieši par to, ko tu runāji, ja? un kad šeit ir šis tas instruments, un kad um, jā, um, nu, ir šīs te komunikācijas kā tēvam un dēlam, un uh, Pāvils saprot, kas tad ir Timotejam. Viņš saka, klau, es tev atgādinu, es tev atgādinu, tev ir dots instruments, ja? lieto viņu tā, kā tas ir paredzēts. Atceries, es tev uzliku rokas un, kā sacīt, iedevu šo dāvanu, tātad um, es tev iedevu šo instrukciju, ja, ja tā varētu teikt. Caur manīm nonāca līdz tevim šī instrukcija. Un tagad uzticies svētam garam, uzticies Dieva vārdam, turpini lūgt, turpini darīt tās visas lietas. Un tad ir šīs te, e, trīs lietas pret vienu lietu. Ja? Kad viņš saka, mums Dievs nav devis bailības garu. Un es domāju, ka šodien eh, nu, es arī to savā dzīvē personīgi izjūtu, kad eh, nu, atliek vairāk paklausīties eh, masu mēdījus vai vēl kaut kādas lietas, tepat, kas notiek Latvijā, pat nav jāskatās pāri robežai uz Ukrajinu vai vēl kaut kur. Ja? Un tu saproti, nu, kā tu saki, mīļo brālīt, nu iet galīgi sviestā. Ja? Nu, nu iet galīgi sviestā, ja? un par cik es mm, gribu būt labs tētis savam bērnam, un es viņam novēlu labāko, un es no debes tēta lūdzu eh, par viņu veselību un tām lietām, un atkal tu dzirdi kaut kādas trakas lietas, un atkal var teikt, nu iet galīgi sviestā. Un um, ja palieki fokuss un ieciklēšanās uz to slikto ziņu, vai sliktām domām, vai cilvēku sliktajām rīcībām, tad vēlams vien to grib, lai piezaktos baiļu gars. Jo līdz ko šis baiļu gars ir klāts, tā mēs nerīkojamies ticībā, bet mēs sākam rīkoties emocijās. Uh, un tā, un kaut kādās sajūtās, un vēl kaut kur. Un, un tad ir tā kā nu, šīs vēja mētāts vilnis. Ja? Viens pateica, viena tūs turieni klikts, otrs otru, otru tūs turieni klikts, un tev nekādas stabilitātes nav. Un tāpēc Pāvils saka, kad es tev atgādinu, tev ir ticība, pastāvi ticībā, kas par ticību, Dievu ticību, ticību uz viņu, ja, uz Jēzu Kristu, uz, ka viņš ir pestītājs, viņš ir spēka devējs. Un paskaties, ko viņš tev ir iedevis, kas ir tev ielikts. Tev ir dots spēks, tev ir dota mīlestība un savaldība. Un interesanti, kad uh, ir tādas divas dāvanas, ja, kas ir, nu, tā kā varētu teikt, nu, izteikti vīrišķīgas – spēks un savaldība. Un tad ir tā viena, kas ir pāri visam, varētu teikt tā, jo Dievs ir mīlestība un mīlestība. Un, un ja kaut kas no šīm te trīs lietām iztrūkst, Ja, kā mēs varētu teikt, nu, mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs. Ja, vai vēl kādas līdzības te varētu likt, kad ja tajā instrumentu kastē Ja, vai, vai šim te nazim, pieņemsim, viņam ir asmens, bet viņam nav rokturs normāls. Nu, labi, tev ir asmens, tev ir rokturs, bet, uh, lai tas rokturs turētos pie tā asmens klāt, tur ir vai nu skrūvi, vai nu kniede, vai nu vēl kaut kas izmantots. Ja. Un, un tad, tad viņš tikai darbojās tajā komplektācijā. Ja? Un tad tu vari viņu normāli uzasināt, un tad tu vari ar viņu griezt, tad, tad tur var vēl kaut kādas lietas darīt. Un te ir tas pats, ja, kad uh, Es domāju, ka eh, nu, latviešu valodā man patīk, jā, ka tā mīlestība šeit ir ielikt kā centrālā lieta rakstos. Jā. Dievs tev deva spēka garu, mīlestības un savaldības. Un tu staigā dievā, mīlestībā, tad tu apzinājies savu spēku un ar šo pašu mīlestību tu savaldies. Tas ir tas, ko tu teici, ja, kad um, tik bieži mums vīriem Es arī pie sevis to jūtu. Ja? Nu, kā, redzi, baiļu gars ir pastrādājis, Viņš tev tā kā ir attālinājis no dievišķās mīlestības, un tagad kas, nu, tu tā kā, mm, tā, vajadzētu savaldīties, bet tā savaldīšanās jau tad arī <laughs> kaut kur pazūd, jā? Tā tad pa baidu gars tev iedzend disbalansā, tu tā kā jau grūti savaldīties, jā? Un, un tā kā vajadzētu palikt spēkā, bet tu, tu saproti, nu, es nu galīgi, nu, it, it kā, kā tad es tur varu pretīm stāvēt, kā tad es tur ko tur tā tur, jā? Ja? Bet uh, līdz ko tu atnāc atpakaļ un saproti, kas tu esi Jēzu Kristu, viņa mīlestībā tā, šī te, kā rakstīts ir vārdā, ja, ka pilna mīlestība aizdzen jebkādas bailes. Ja? Un lūk, šie trīs instrumenti, tas, tas ir ļoti mega svarīgi. Vīri, es domāju, ka mēs šobrīd varētu iet muzikālā pauzē, un tad pēc muzikālās pauzes mēs varētu turpināt pēc brītiņa. Un dižējs mums tajās uzliks dziesmu. Es ceru, ka viņš mūs dzird. Jā, mēs ejam muzikālā pauzē. Tev piedaru es pieder mēs. Tev pieder gan jūra, gan saule, gan zvaigznes, pilnīgi visu šīs pasaules, jo tu esi kungs, jo tu esi ķēniņš. Lai mana dvēsele atgriežas mierā pie tevis lai notiek tavs prāts. Tava valstība nāk, ja tevis mans tēvs. Es jūtos kā tikko apiedzimis bērns, tu esi svēts. Zemes un debesis notiek tavs prāts tava valstība nāk. Lai virs zemes un debesīs notiek tavs prāts, man neviens nav tik dārgs. Kā vienīgi tikai tavs mīļotājs dārgs. Tava valstība nāk. sta dinanzi e ne ho qualcuno Evisinskáis moató Itt védik rendelet, a nyáron más diás Now vársz nekár Kes már innen tevincsár ájás ma vinnár Lánán, beszélem múzsig, itt mindig fiatal Einbahnstraße. Down lost even night. Down lost even night. Ohne Stunde door Pretty. Da uns gab in letzter Zeit. Wir gar nur das vismaz tēvs. Es jūtos kā tikko piedzimis bērns, tu esi svēts. Bez tevis šai dzīvē man nav vairs nekā, tā valstība nav. Lai ir zemes un debesīs notiek tavs prāts, man neviens nav tik dārgs. Kā vienīgi tikai tavs mīļotājs dārgs. Jā, esam atpakaļ pēc muzikālas pauzes. Smuka dziesma. Jā, ticības brālis Pēteris iedziedājis. Un, lai Dievs viņu svētī arī viņu cīņās, kā jaunam kristietim un izaicinājumos. Jā, mēs šodien ar ticības brāli Lauri turpinam runāt par Timoteju un arī šo te te, um, tēmu par Timoteju šodien mēs noslēgsim. Un, uh, mēs izrunājām dažādas jau nianses, te iedziļinājāmies, uh, kā sacīt, uh, asos priekšmetos. Lauri, brīnišķīga lieta, ko mēs tikko tevīm atrunājām. To, ko tu redzi, un es gribētu, lai tu arī padalies ar mums. Tātad Timotejs kā karavīrs, kā Kristus karavīrs, un eh, ne tikai tas, kurš redz kaut kādu mazo lietu, bet kurš redz plāna kopumu, dod vaļā. <laughs> Jā, man liekas, ka vēl viena svarīga lieta, kur uh, mēs šodien tagad varam mācīties no Timoteja, ir um, nevienmēr pazust detaļās, bet paskatīties to kopbildi, kur mēs atrodamies un kur mēs ejam. Jeb, uh, kurmā armijā mēs karojam un uz kurien mēs virzamies un kas ir tas mērķis, uz kurien mēs virzamies. Un um, es Timotejs tur ļoti labi māk izdalīt un ieraudzīt Eh, konkrētās grupas cilvēkiem, kas viņiem ir svarīgi, tādā kopskatā iezīmēt. Un tur viņš runā bīskapiem, un tad viņš runā diakoniem, un tad viņš runā ar draudzi. Un man liekas, tik ļoti svarīgi arī mums vīri ir ieraudzīt, kur šodien, piemēram, tu garīgai un ko tu gribi sasniegt, kur šodien jūs kā ģimene iet kopā un ko jūs gribat sasniegt, kur tu ej kā tav, tu kā draudzes loceklis un kur tu gribi aiziet un ko tu gribi sasniegt. Varbūt tu redzi šī brīdī bildē, kad ir kādas lietas, kas tev ir ļoti stipras un labi asinātas un kur tu esi ritīgi nosināts as, bet varbūt ir lieta, kur tajā pašā laikā um, tu esi asais novārtā. Nu, nezinu, tu labi dodies uz dievkalpojumu, visu dari, bet tu neesi iesaistīts nevienā kalpošanā. Vai tu esi iesaistīts mazā grupā, bet tajā pašā laikā lūkšanas tev vispār nav, vai tu daudz lasīji bībeli, bet tajā pašā laikā divkalpojums neapmeklē, vai ir kaut kāds lietas, kas tev ir stiprās un vājās puses, kur ir labi izvērtēt un pastīties kopbildi uz sevi, kur tu esi, un kur ir tās lietas, kur jāiet uz priekšu, lai tu varētu kļūt par to labo Kristus kareivi, nu, kurš ir kuram ir gan zābaks nav caurs, gan ķiver nav cauri, un arī bruņcimts ir uzvilkts, kuram nav pirkstā caurums, vai ne? Uh, un tas e, zobens nevar nolauzt asmeni, bet viņš ir uzrasināts un tādā darba kārtībā. Un tā ir tāda vēl viena lieta, kur ikdienas skrējienā šodien skrienot, mēs darām kaut kādu vienu, otru, trešo lietu, bet mēs nepaskatāmies, vai kopējā virzienā tur, kur mēs ejam, vai tas ir tas virziens, ko Kristus ir paredzējis. Un dažkārt mēs varbūt pat baidamies uzdot Dievam jautājumu par to Kristu – kur tu gribi, lai es aizēju, nezinu, pēc gada vai pēc pieciem vai pēc desmit, kas ir tas, kur tu man redzi vai kur tu gribētu, lai es ietu, nevis es esmu iesprūdis šeit un tagad, bet es gribu kaut kur iet tālāk un darīt vairāk. Un tās ir tāds, man liekas, lūkšanas, kas dod iespēju Dievam iedot tev vairāk. Un man liekas, tur ir ļoti labi, ja tās alkas mums tādas ir, kur uh, Dievs dod man vairāk darboties tavā druvā, dod man vairāk iespējas darīt darbus, kas ir uh, tev par godu. Un nevienmēr tiem jābūt ļoti redzamiem darbiem vai viņiem jābūt ļoti tādiem pirmajās rindās un prožektoru gaismās. Tas var būt arī kaut kas mazs un sirsnības pilns, kā man patīk viens piemērs, kur ir man viens pazīstams vīrs, kurš uh, uh, dzīvo mazā pilsētiņā. Tur ir kāda darbiņa, ko viņš var darīt. Bet tajā pašā laikā viņš nes milzīgu svētību, jo viņš pats ir sastapies ar uh, pašnāvību. Un viņš ir sastapies ar to vairāk kārt savā dzīvē un sastapies gan tuvu tam, gan ar vēlmu vispārējo, un viņš ir tam izgājis cauri un Dievs viņu ir atbrīvojis. Un viņš tagad caur to kalpo visā Eiropas kontinentā cilvēkiem, kuriem ir šādas tieksmes – un viņš ar viņiem sarakstās, un viņš ar viņiem runā, un viņš viņiem kalpo, un tad viņš vienā brīdī sarakstās ar, ar kādu cilvēku no Spānijas, un tad no Anglijas, un tad no Vācijas, un tad no Lietuvas, un viņš it kā ir, nu, tālu no, no cilvēkiem daudz, un it kā ko viņš var izdarīt, bet tajā pašā laikā mūsos katrā vīra ir kaut kas unikāls, ar ko mēs varam būt par svētību. Un tur ir tikai Dievam jautājums par to, Dievs, kur es varu būt labs tavs karavīrs vai kareivis un spēt paskatīties plašāk, uz kurien man jāiet vai kur ir tā svētība, kur es varu būt. Un varbūt tā kā tam vīram ir, ka viņš kalpo e, cilvēkiem, kuriem ir e, izaicinājums ar e, vai vēlna kārdinājums atņemt savu dzīvību, tieši tāpat katrs var varbūt uzrakstīt kādu biedrošinošu vārdu, un tur nevajag būt eh, nu, ļoti plaši un viss kaut kur izrādīties. Tā ir tāda varbūt vairāk vientuļa kalpošana, bet ja tu ieraugi, ka Dievs tev tur aicina, un Dievs tev tur ved, tad tas ir piedrošinājums, kur tu vari turpināt tur darboties pilnvērtīgi, un tur tu vari būt tas eh, labais Kristus karēvis, par ko Timotejs runā, un Timotejs saka, attālinies no šodienas, paskaties kopskatā, kur tu eji un tas tev iedrošina, un tas tev neļauj ierakties un pazaudēt motivāciju, jo tev kaut kas neizdodas, tu liekas, nu te viss te cauri. Patiesībā Dievam, Dievam ir viss iespējas, lai tevi vēstu varbūt pa to pašu ceļu, varbūt pagriezt pa labu vai pa kreisi, un no tā iestriguma tevi ļoti viegli dabūt ārā. Un varbūt tajā pašā laikā tu esi, tu esi tādā situācijā, o, man viss ir labi, man te viss apkārt labi iet, un es tā esmu tādā komfortā. Un tajā pašā laikā tu vari Dievu lūgt, Dievs, ko tu gribi no manis vairāk. Un tajā brīdī no tā komforta tev var izvest ārā ļoti ātri, un būs kaut kādas lietas, kas būs varbūt tev izaicinošas, bet tajā pašā laikā ar Kristu tas, ko tu darīsi, tas būs kaut kas svētīgs, kas varbūt būs neērts, nelabs vai, vai, vai ne tāds, ko tu priecājies un vai grib darīt, bet tā svētība, kas būs no tā, būs brīnišķīga. Un tur, man liekas, Timotejs ir ļoti labs ar to, ka viņš savā tajā spējā skatīties no, no distances lietām, var vairāk ieraudzīt to savu misiju, kas tev ir šodien tavā dzīvē, un ja tu nevari šodien ieraudzīt, kas ir tas tavs tālākais mērķis, kur tu ej, tad um, tā ir lūkšana, ar ko vajadzētu sākt un iet to ceļu. Amen, amen brālīt, jā, jo um, tas pats Pāvils, jā, Dieva gara iedvesmots, viņš runā par to, ka katram no mums Dievs ir devis šo dāvanu un uh, garīgo dāvanu, kas ir kalpošanai, un tā tad te saiet uh, kopā um, divas lietas. Ja Dievs man ir devis šo garīgo dāvanu, atrasties Eh, teiksim, tā, es pieņēmu jēzu, līdz ar to es atrodos viņa ķermenī. Un viņš <laughs> uzkāpis debesīs, atnesa šīs dāvanas, ko iedod mums, kā viņa ķermenim, kā viņa draugs locekļiem. Līdz ar to viņš jau zina, eh, kam viņš man ir ekipējis. Ja, un vēl visas šīs lietas, kas, protams, man ar viņu sadarbojoties, jā, nu, jāaktivizē, jā, jāmācās, jātīsta. Ja. Bet tas nozīmē, ka viņš zina to vietiņu, kur man ir jāatrodas. Un um, vēl šo tieši klausoties tevī un pārdomāju, mēs pagājušajā reizē arī ar um, Māri pieskārāmies apakstuļu darbos, tur, kur 16. nodaļā. Um, No 5. pānta uz priekšu, uh, tātad uh, Pāvila un uh, Timoteja šī kalpošana, ja, kad viņa notiek un uh, Dievs viņus līdz ar to svētī, nu, Timotejs arī no sevis kādu lietu ja, ir ieguldījis. Tad 5. pantā rakstīts, ka draudzes tika stiprināts ticībā, un viņu uh, eh, skaits jo dienas vairojās. Ja, tad viņi vēl bija šajā um, ehm, listrā. Un pēc tam, bet viņiem ejot cauri Frīģiju un Galatiju, svētais gars aizliedz Dievu vārdu Āzijā runāt. Tas ir tas, par ko tu tikko runāji. E, kad Dievs tev ir iedevis mērķi, to vīziju un redzējumu, tā lielā bilde tev ir. Un tagad, e, nu, zinot <laughs> apakstu Pāvilu, ja, uzstājies laikā, nelaikā, sludini tur, dari visu, kas vien iespējams. Ja. Un šeit ir stop, Pāvils nebūs klusē. Ja? Bet, bet tāpēc, kad viņam ir e, šī ciešā saikne uh, Un kā Jēzus saka, kam ausis dzirdē, tas lai dzird. Ja? Ka viņam ir trenēta dzirde, dzirdēt svēto garu. Svētais gars saka, pagaidi, šobrīd nē. Ja? Būs laiks, kad darīs to. Tālāk, sirdīs pants nonākuši mizijas apvidū, viņi lūkoja iet uz bitīnību, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Atkal. Ja? Tātad eh, mūsu dzīvēs ir šīs lietas, kur mums liekas, nu, pieņemsim, e, viņš tagad skatās uz šo pilsētiņu, nu, Bitīniju. E, nu, tas, kā tu teici, tas ir kaut kas tāds, nu, viens fragments. Es gribu ieciklēties uz Bitīniju. Dievs saka, nē, nē. Ej tālāk, ja? nu, un pēc tam uh, pagājuši garām mīzijai, viņi nonāca strādā. Nu, un pēc tam jūs varat izlasīt, kas tur notika, kad uh, sapnī vai redzējumā Pāvils ierauga, kad ir kāds vīrs, man liekas, tas arī bija Troādā, eh, kur, kurš lūdzu, Pāvils, nāc pie mums! Mums vajag tevi, mums vajag šo Kristus mācību. Ja? Un, eh, jā, mūsu laiks arī kaut kur aizteidzies <laughs> tik ātri. Un tas ir tas iedrošinošais vīrs, ko es gribu pateikt. Mm, paliekam asi <laughs> Dieva vārdā, ja? uh, paliekam uh, dzirdīgi, dzirdēt uh, griboši, Ja? Un um, paliekam tie, kas ir, tā kā tu teici, tādi izsalkuši pareizi. Varbūt ir kāds tev arī novēlējums, un tad mēs noslēdzam šodien. Jā, vīri, man liekas, um, svarīgi ir palikt arī sirds attieksmē to, ko es dalījos, ka Dievs dod man tevi vairāk šodien iepazīt. Un ka mēs paliekam ar to lūkšanu, ka mēs paliekam ar to, ka ja tā mūsu ticības dzīve šodien kaut kādā mērā ir palikusi uh, augstāka, vēsāka, neaktīvāka vai kaut kā, tad lūk, Dievs iedod man alkas tevi vairāk meklēt. Visticamāk, Timotejs arī ar to saskārās, un viņam bija šie izaicinājumi, bet ar to, ka viņš meklēja to dievu tuvumu, viņš bija uzasināts, un viņš varēja ātrāk noķert tās lietas, ka kaut kas bīstams ienāca viņa dzīvē. Un man novēlējums ir tieši tas pats. Meklē dievu, ja tev pietrūkst algas, lūdz pēc tā, lai Dievs iedod tev tās algas viņu meklēt, un caur to asinies pats, un tu var būt par svētību arī citiem un par celšanu. Jā, āmen. āmen. <laughs> dargie vīri, dargie brāļi, kā Alež Pāvilu vārdiem runājot, paliekam stāvēt stipri ticībā, stāvam kā vīri, jā, un negluži nākošo ceturtdienu, bet aiznākošo ceturtdienu ar Dievu palīdzību tiekamies un turpinām šo ciklu.